Dakle, prenosi se od Ebu Hureyre radijallahu anha, da je Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, kada se neko od vas abdesti, neka u svoj nos ubaci vodu, a zatim neka je išmrče kada se čisti poslije nužde na znači čim drugim mimo vodom, neka to učini u neparnom broju. I kada neko od vas ustane iz sna, neka opere svoje ruke tri puta prije nego li ih stavi u posudu s vodom. Jer niko od vas ne zna gdje su mu bile ruke tokom sna. kaže autor spominjući još dva citata وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء U muslimovom citatu stoji neka ispere svoje nozdrve vodom. وفي لفظ من توضأ فليستنشق A u trećem citatu stoji ko se bude abdestio neka išmrče vodu, odnosno neka ispere svoj nos. Ovaj hadis kako je uslovio imam i autor ovoga dijela, Abdul Ghani al-Mahdisi, rahimahullahu ta'ala, ovaj hadis zabilježili su Buharija i Muslim u svojim sahihima. Imam Buhari zabilježio je ovaj hadis u svome sahihu u knjizi o abdestu u poglavlju o ispiranju nosa – prilikom uzimanja abdesta, kao i u poglavlju o neparnom broju čišćenja kamenčićima. I također zabilježuje ovo dijelo, ovaj hadis u svome sahihu u knjizi o početku stvaranja u poglavlju o opisu Iblisa i njegove vojske – Ima muslim ovaj hadis zabilježio je u svome sahihu u knjizi o čistoći u poglavlju kako je pokuđeno onome koji se abdesti staviti ruke u posudu s vodom za koje sumnja jesu li čiste ili nečiste. Pokuđeno je prije nego li ih opere tri puta. I ovaj hadis su također mimo Buharije i muslima – zabilježili Ebu Davud, Nesai, Tirmizi i Ibn Mađe. Dakle, još četverica autora Sunena, tako da je ovaj hadis zabilježen u svih šest hadiskih zbirki poznate kao Kutubu Sitte. Drugi citat. Neka ispere svoje nozdrve vodom, kako je autor rekao, zabilježio ima muslim u svome sahihu, u knjizi o čistoći, o neparnom ispiranju nosa i čišćenju kamenčićima. I ovaj citat je zabilježio Imam Buhari također u svome sahihu, međutim muallakan, dakle bez lanca, lanca prenosilaca. A treći citat zabilježio je Imam Buhari u svome sahihu u knjizi o abdestu, u poglavlju o ispiranju nosa pri abdestu, I također ima muslim u svome sahihu u knjizi o čistoći u spomenutom, dakle poglavlju o neparnom ispiranju nosa i čišćenju kamenčića. Prenoslac ovog hadisa Ebu Hureyra radijallahu ta'lan, o njemu je već bilo govora, dakle to je poznati plemeniti ashab Allahovog poslanika alihi salatu wasalam koji je primio islam sedme godine po hijđri prije ili poslije bitke na Hajberu, zatim se mnogo družio sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi wasallam što je rezultiralo ogromnim brojem hadisa da je Abu Hurajra radijallahu ta'ala zapamtio, čuo, zapamtio, vidio i zapamtio te nakon toga prenio ogroman broj hadisa od Allahovog poslanika alihi salatu sam, dakle njegove riječi i njegova dijela, kako se spominje u knjigama 5374 hadisa, prenio je Ebu Hureyre radijallahu ta'alani zabilježeno u knjigama. Bio je također mnogo pobožan, bio je mnogo učen, bio je jedan od kadija Medine, preselio je 59. godine, godine po hijđri. Detaljno o njemu bilo je govora u drugom hadisu umdetu Ahkama. Od potpunosti šerijata islamskog vjerozakona jeste i to što naređuje svaki vid čistoće – pa u ovom hadisu se spominju pojedini načini čišćenja raznih dijelova tijela. Tako se naređuje potpuno pranje lica, te se u tu svrhu naređuje ispiranje nosa, tako što će se ušmrknuti voda u nos, a zatim lijevom rukom i Prilikom uzimanja abdesta, nos se ispire i u njega se ubacuje voda desnom rukom, a iz nosa se išmrče voda lijevom rukom. Zatim se u ovom hadisu naređuje čišćenje od male i velike nužde. Svakako najbolje je to učiniti vodom, međutim ukoliko osoba nije u mogućnosti da se očisti vodom, onda će to učiniti nečim drugim, poput vlažnim maramicama i slično. Za vrijeme poslanika alihi salatu wasalam to se činilo ukoliko bi osoba obavljala nuždu na polju, na otvorenom prostoru, to se činilo s kamenčićima. Pa u ovom hadisu dolazi naredba da se to čišćenje obavi najmanje sa tri načina brisanja, tri puta brisanja. Dakle, ukoliko se osoba čisti od male ili velike nužde s maramicama, najmanje, dakle, je obavezno tri puta se obrisati tim maramicama, a ukoliko se vidi da je potrebno i više, onda nema smetnje svakako, dakle, ako je potreba, to treba i učiniti sve dok se ne očisti, ali se preporučuje da to ipak bude neparan broj čišćenja. I na kraju hadisa se spominje pranje ruku kada se ustane iz sna. Svejedno, dakle, da li to bio san na večer, da li osoba spavala na večer ili tokom dana, kada se probudi iz sna, prije nego li počne se abdestiti, preporučuje se da se ruke operu tri puta, jer osoba dok je spavala e, nije joj poznato šta je bilo s njenim rukama, gdje su bile njene ruke. Iz ovog hadisa možemo izvući nekoliko poruka i pouka za nas, pa tako Iz hadisa se zaključuje da je obaveza isprati nos prilikom uzimanja abdesta makar jedan put. Obaveza isprati nos jer je on od lica, a lica je, lica je obaveza oprati prilikom uzimanja abdesta. Nos se ispire prije pranja lica. Voda u nose i usta svakako ubacuje desnom rukom, prilikom ispiranja nosa, dakle ispiraju se i usta, pa se voda u usta i nos ubacuje desnom rukom, dok se iz nosa voda išmrče lijevom rukom. Voda se ubacuje u usta i nos od jedan put, desnom rukom, dakle ne posebno u usta, pa posebno u nos, već se od jedan put ubacuje voda u usta i nos, pa se iz nosa ubacuje dakle, iz šmrče voda lijevom rukom. Zatim, ukoliko se osoba čisti nakon male i velike nužde nečim drugim mimo vodom, onda preporučeno je da to očišćenje bude neparnim brojem. Neparnim brojem najmanje tri, dakle obaveza je tri puta, a pere se, odnosno čisti se sve dok se ne očisti, kako je spomenuto u komentaru, ali je preporučeno da to bude neparan broj po mogućnosti. Zatim iz hadisa se zaključuje da je obaveza oprati ruke tri puta nakon spavanja prije nego li se dakle, dotakne voda u posudi ili prije nego li se e, počne abdestiti, pa se dakle preporučuje pranje šaka tri puta. Zatim Iz ovog hadisa vidimo lijep primjer podučavanja od strane Allahovog poslanika sallallahu alihi wasallam kada je propis o pranju ruku povezao s mudrošću spominjući da postoji mogućnost da je osoba tokom spavanja doticala svoje stidno mjesto ili dakle nešto drugo pa je obaveza zbog toga oprati ruke prije spuštanja ruku u vodu ili dakle pranja ostalih dijelova tijela prilikom uzimanja abdesta, preporučeno je da se šake operu tri puta. Iz riječi Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, niko od vas ne zna gdje su mu bile ruke tokom sna. Zaključuje se da je propisano postupati po onome što je sigurnije. Dakle, možda je osoba tokom sna doticala svoje stidno mjesto, a možda i nije, sigurnije je dakle, oprati, oprati ruke. Također ovaj hadis ujedno je i dokaz da je ljudsko znanje manjkavo. Također, iz ovog hadisa se može zaključiti da je spavanje, odnosno san, duboki san u kojem osoba ne zna šta radi, E, jedna od pojava stvari koje kvare abdest. Ukoliko je osoba, dakle, imala abdest, a svakako lijepo je preporučeno leći s abdestom, bez obzira dakle, o kojem snu se radi, da li tokom dana ili noću, pa imala je abdest, spavala je, nakon toga ovdje se spomnio u hadisu, dakle da se prije pranja ostalih dijelova tijela nakon što se ustane i sna da se operu šake. Dakle, spominje se uzimanje, uzimanje abdesta, pa se zaključuje da spavanje, odnosno duboki san, je jedna od pojava stvari koje, koje kvare abdest. I također iz ovoga hadisa uviđamo potpunost šerijata islamskog vjerozakona kada vodi brigu i o čistoći vjernika. Vodi brigu i o čistoći vjernika. Ovo je ukratko bio komentar četvrtog hadisa Umdetul Ahkama. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallahu ala nabina Muhammedu, ala alihi wa ashabihi ajma'in, wassalamu alaikum